والظلام ضجدار قلبي ذا القرار يتيم والظلام ضجدار قلبي ذا القرار يتيم Düşer bir ayrı halam hal ehtezariyetini Düşer bir ayrı halam hal izdirariyetini هزار هزاری مشکل olur سرود ازاسی هزار هزاری مسیل olur سرود ازاسی هزار دردم دنر دردی از هزار یتیمی Allah balalar ziyaretin elemesin. Eder yol üstünü divarlar kenarına var. Yer olmasa evi artı olar fişar Kiyalinle görersen iki dizini kucakla İki elinle görersen iki dizini kucaklar Töker sirişin iki çeşme aşkı var yetimin Allah'a kere آتار جلب جدنت در عشق جنی آلاندلم ایاریدن دان کمال نورد در پر آیاری عتیمی گذطرد جنی اکاس عالم ملتود بزار ملکlerden gamli yadigar yetim Yuxusu gəlsə qolun balı şeydə yübcədə ruşə Düşər nezerden iki nərgisi xumar yetimi Darargara telini lay lay diğer gereğiyle Darargara telini lay lay diyen gereğiyle گلستگی جگدن پردن غبار یتیم درست توجه الها çok durar yuhusunla. Yürekdə vəhşəti artar, bəla tutar yetimin. Yine de oğlan uşağı olana söz verdi. Yine de oğlan uşağı ne guzzet vardı Dözer belaya Olar gamle sazgar yetimi Alar Atası ölse oğuldan Kıza müessir olar çok Hiyal tek pozlar zulfim var yetimüd Husus bir kız ola hoş eda ve şirindir Ana bacını kebab eylem ah hozam yetimüd Ula Ey ki adın sin زنده تر ورشت سر علی نشانی اولا امی نام داری یتیمی دشرنه ها لبگست بان گویم جده چنده Şərnəhalə bu qız sarıban qoyub gedə çöldə Üzə elinden əlin boş qala kənar yətim Xudaya andı verirəm bu balaca balan çəkdiyi zibetine. İşimin balasını əvvəlin aziz axirin yaman günə qoyma Gözün atıp yuhudan pehli dəkdə etdi nəzarət. Görübdü kut eləyir məqsədə qətariyyətin. Gördü hamı gedibdik. Allah Əgər ki ad susuz idi, qəzada çıxdı adınlar medar gussede tenge Düşün medar yetim görək neylədi bu bala Sağa sola neçə yol əmmə əmmə səzlədi qaçdı Sarıldı hardasan ey gəm günündə Yar yetimim Hasile olmadı ses, öz sesin eşitti o tümde. Özün yorulup, azalıp, kudreti sarar yetimin. Kadem başı bu kuzun nişika ayağını öptük. Yürek ayağından olup zil zariyetimin. Kesildi çare, o yorgun bala yol üstüne oturdu. Sevdiler yüzüm dolandırdı merdiye, el yaman güne kalmışım. Kesildi çare o yorgun bala yol üstüne otur dip Düşüp hiyaline öz şehri, öz diyarı yetim Göğül kuşi karası Ekber Lota yine gitti Görübdü orada degü Kara göz mü gari yetimin Gözüm Medine'den cevap olmadı. Kemaliyet ile yüz döndürdü rahip Dimeş'te. Dedi gidip bu yolu Şam'a, gam kusar yetimi, hayandasan. sar, el isteklin oldu çöllere <laughs> Ambulans hayvanı ben bu sözü her məclis oxumuşam, əcib hal görürəm burada da, əlhəmdülillah, halın əvəz olubdur. Allah balalarını yetim eləməsin. Hayandasan Ali, əli izləcrin oldu çöllərə sildir. Nə qorxuli yerəcə, gör düşür quzar yetimin. Atam babam kimsən də Ali yetimə nə vazor. Mehabbete vardı senden intizar yetimin Veli emmemle gilayem var Bibilerime gilaye ele benim tarafimden Azaldı tez ne sebepten göre itibar yetimin Ali özüm yuxudan oyandı, ne çare bəxtim oyanmış. Oyansa da de görün, bəxtünün nə kariyetimin elə, bu bala derdi dil elədi. Əsər edib sözü, pəhlu şikəzdə Fatimiyə, pozub dihalətini, halı, inkisariyetimin alat. Day Zəhra behiştidə qalanmədi, neylədi? Gel bu hırda kızım başını düz üstüne aldı bana ağlama. Cenab-ı Hacı Enver. Gel bu hurda kızın başını diz üstüne aldı. Öpüp dillerlerini mader kubariyetimin evvel eyledi. Cemaline tökülen tellerin oyan biyan etti. Mücessem oldu nezerde, olan zariyetimin balanın yüzü görsendi. Bir balıya baktı gözlerini doldurdu yaşlar. Dedi güzel bala, Güzel bala, de görüm kim vurup cemali vesili bala. Rusifik olasın Zehra yanında. yorgun bala, yorgun bala, yorgun bala bir nazar eyledim etki serkanı. yerinde özüm şerden okuyacağım. Acar buhurun melaştır niye garaceymiş? Acib gusselidir munisi sikariyetini. Allah benim munisimde ben kimi gemlidir. Veli garibatanın adını ezber eyleyirdi dilinde. Yürüyen bir elin çeker başıma bir de Mezlun Hüseyin'in var. garibatanın adını ezber eyleyip dizilinde çok aşina dimuna Bab-ı tacdar yetimin Allah Acep hanımdı bu hanım Gözeldi gözleri Eynen dibime benden vardı Bakanda gözlerine Dalmır ihtiyar yetimin Vatanların ezberiyle yürgüsülünde çok aşina bir muna. Bab-ı yetim Allah Acab hanımdı bu hanım. Gözeldi gözleri, eynen dibime benzer vardı. Bakan da gözlerine kalmır ihtiyar Olma Medine ehlidi olma düşür guzari bu sölden Acep kömek yetib aferi digari yetimin Hudaye ben senden çok memnunem Beni burada teh koymadın Hanım Uran veli bu dindirir beni öz adımla Rügeyi ağlarlar ağlarlar Hanım Uran Ali bu dündürür məni öz adınla. Nə qüssəsi var ola belə qüssə xariyyətimin. Nə qüssəsi var ola belə qüssə xariyyətimin. Ürəklənib dedi birdən xanım gəlir tənhayanla. Fəda bu gözlər və qəlbi por şərariyyətimin xanım. Biz Ali Muhammedük. Xanım ne bilin? Sənin bu yaxşılığın lazım hədiyyədir Gələk mən sənə hədiyyə verəm, məni tək qoymadın. Sənin bu yaxşılığın lazım hədiyyədir Nə vardı qol bağı, nə vardı quş variyyətin soyulmuşam. Elim bu yaksili gül Lazene hediye dinleydir Ne vardı gol bagi ne vardı kuş var yetimin hanım Bizim kabilemiz ahli sahadi iş bela düştü. Bizim kabilemiz ehli sahadi iş bela düştü. Olan bu göz yaşıdır, yoktu ayrı variyetinin. Halim Veli senden bir sual edire. Ben ağlıra, ben ağlıra, babamın başını kırıp nasıl nasılsa olar Okşama şu ariyetinin Veli hanım sualin bu değil Senin ölüm düşümün <laughs> Hanım senin ölüm dikimi sen Bakır sene sokalur derde bişlar yetimin Hanım nefesin otludur İmam Zamani در وسیله ها nefesin otludur Qəddün xəmidə saçların ağdır Qaracının qara etmə Bəhəkkə tariyyətimin Ağlar burada Zehra dile geldi. Bir abala zavallıya baktı, bir gözünün yaşını sildi. Cevap verdin bana, Fatime diye ellere sözüm gale iki ben. Cevap verdin bana Fatime diyenler azizim Şerik muhnetüen cidden Ari ariyetim Balatan vadi Bir bağdı balıyor Dedi balam Hüseyin'e ticari kuşese büyüklere vermen ay bala. Bala <laughs> kadın <laughs> Allah sizi aziz illesin, yakşı yazadar oldun. Vallahi müzeyne ciğer guşesen büyük nevremme Mene müessir olar bezme sugi variyetinin Çok barik bin istedi bu cümle Dedi bala gördüm evvelde emmönden cilaye edeyse Emmemmel ya da salmek Bala bir günden etme gilaya kızım bir günden et sare. bir günden etme gilaya kızım bir günden et sare. Allahu Ekber. Bala felek yorubdi. Felek yorubdi odur mani ya variyeti büt. O ziyalar yüzüm dolandırdı şametlere. Emme cezayı onunla yüreği yaralı falan kurbana. Emme derdim var ay. Bana ya, bana ya, bana ya. Ay bana ya, bana ya. Allah, Allah, Allah. Düştürdüm olam gafileye gel sarabında Açtım gözümü bu gecenin gamlı salında Gördüm özümü bu hanım oret kucağında Zülfi ağdı mezeri gare yüzü nili emme Değmişti bu bitareye de mencimi silleye <laughs> Allah'a Boşuna koymuş şiarine şineler dik. Her ləhzə oğul vay deyib bağlar demələrdi. Otlu nəfəsindən babamın əsri gələrdi. Bir oxşamaq ilan tanıdım suzi dilindən. Bildim ki, nənəm Fatimədi öpdüm əlindən. bende okuyan merizleri fakat yadından çıkartmıyorsun. İki beş sözüm daha Hasır beni mehzul eledi verdi tesella. Ne hatırime düştü sekine ne de leyla. Ama, ama, ama, baktım bana yar oldu. Bəxtim mənə yar oldu, fələk qoymadı Allah. Niyə qoymadı? Bir bir kəs anam gəldi, mənim dadimə yetdi. Zəcrün səsin aldı, o da bilməm hara getdi. Dünyada gəlib həncə olanlar başı zotdi. زجرünde güzümen kimi sariye sattı. Men zecre selam ettin o elgen siyahtı. El başa koyup yandır alemler yaktım. O vurdu kıza hasret ile mencoya baktım ay Allah. Arz eyledin ey, arz eyledim ey. الذي Aman ben diyen Allah, Allah, Allah. Astırdım, ajmurdım. Senden diyen Allah. Ahir sana bu çölde, hana hem diyen Allah. Münibbe'in zahmetinden sorsun. Koyma beni zecr öldüre, koyma beni zecr öldüre, hengamı kaderde. Allah bu çölde ölmeyeyim diye koyma beni zecr öldüre, hengamı kaderde. Annem yolunu gözlüyor, enerjim kala yerde. hanımı bal etdi, hanımı bal etdi. Harabede oyalan başı yandı kucağına. Dedi baba ne alem sesi sık geceler şitağına. Örgeçmişem yatağında bibimin kucağına. Gahi asar ayaklarımı gahi bağlıyor, Baba gelmez yuhum ben ağlayaram emmem ağlayar baba. Baba ele yorulmuşam dünyadan baba.